Եթերում հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Այս հաղորդաժամի հյուրն է Ստեփանակերտի համար 2 դպրոցի տնորեն Լաուրա Մարտիրոսյանը։ Տիկին Լաուրա շատ ուրախ ենք հայուհի ռադիոհանդեսի հյուրասրահում ձեզ հյուրընկալելու համար։ Տարին ձեզ համար հոբելյանականը ինչ է ձեզ համար տարիքը։ Ինքն իրեն աճող թիվ թե որակական փոփոխությունների հանրագումար։ Երևի թե նաև ինքն իրեն աճող թիվ ինչու չէ նաև որակական փոփոխություններ իմաստնության ամբարում, բայց միևնույնն է, ինչքան էլ տարիները անցնեն, ինչքան էլ տարիք առնեք, հասունանաք, մեծանաք, իմ պարագայում, կարծում եմ բոլոր մարդկանց պարագայում այդպես է, կարծես թե նույն նախկին երիտասարդ, նույն հոգեբանության մարդն եմ ես։ Այսինքն կա մի հիմնամաս, մի ջուկ, որը ժամանակը իզորու չէ փոխել, անպայման կամի հիմնամաս բնավորության բնույթի տեսակի երևի թե մի առանցքային ողնաշար, որը ինչքան էլ տարիները գան, գնան, ինչքան էլ տարիների փորձը, ինչքան էլ դժվարությունները կյանքի գան ու անցնեն, միևնույնն է մարդուս բնույթը մնում է նույնը, հոգու առույգությունը, սրտի ջերմությունը, ընդհանրապես մարդ տեսակի կոնկրետին բարագայում իմ տեսակի բնույթը ասում եմ եւ անկեղծ եմ ասում, մնացել է նույնը։ Դուք պատմության մասնագետ եք, կուզենայի իմանալ ձեր կարծիքը պատմության մեջ հայուհիների ունեցած դերի մասին։ Հայուհին ինչ դեր է խաղացել մեր ժողովրդի պատմության մեջ։ Դարեր առաջ, գուցե ասենք նաև հազարամյակներ առաջ, Բոլոր ժամանակներում, բոլոր տարերում հայու դերակատարությունը եղել է բարձր։ Քանզի դա գալիս է հայ ժողովրդի, մեր ժողովրդի, մեր ազգի ճակատագրից, եւ հայուհին կարծում եմ այլ տարբերակ, այլ ընտրանք չունի, քան լինել իր երկրի առաջին պաշտպանը, հայրենապաշտ գաղափարների տարածողը, անպայման կրկնում եմ դարեր ի վեր այն գլխից ու մինչև այսօր էլ մենք այլ ընտրանք չունենք։ Հայուհին պետք է լինի ուժեղ, կամքով արի, գաղափարով հասուն, հայեցի ոգին պետք է թևացի իշխի նրա մեջ եւ նա պետք է այդ ոգին փոխանցի, ինչպես որ փոխանցվել է ցերնդեսերունդ եւ այսօր էլ առավել քան հայիս համար ժամանակները կարծես միշտ ելույնն են։ Հայիս համար ճակատագիրը կարծես թե միշտ էլ նույնն են։ Մեր ճակատին գրված է գոյապայքար, եղել է այդպես ի սկզբանե հայ նահապետից սկսած ու մինչև այսօր եւ հայուհին այլ ընտրանք չունի, քան լինել արույցածին մայր, հայրենապաշտ ոգի ծնող, դաստիարակող մայր, հայրենիքի պաշտպան մայր։ Պատմության մեջ կոնկրետ հայուհիններ կարող եք նշել, որոնք կարող են ուղեցույց այս դեր կատարել հայ կնոջ համար։ Անպայման մեր թակուհիներից կարող ենք նշել, մեր իշխանուհիներից կարող ենք նշել։ Բոլորովին վերջերս մեր հայ ֆիլմերով եմ հմայված ու անպայման ուզում եմ դիտել մեր բոլոր հայ ֆիլմերը, որ այնքան գրավիչ, գուցե թե ժամանակի ընթացքում մենք չենք զգացել, բայց ինչքան գրավիչ, ինչքան հետաքրքիր, ինչքան դաստիարակող են մեր հայ ֆիլմի կինոնկարները եւ ուզում եմ օրինակ բերել Մղթար Սպարապետից, մեր իշխանուհիներից, Սաթենիկի կերպարն եմ ուզում մեջ բերել, ինչու՞ չէ նաեւ Գոհարի կերպարն եմ հայրենասիրության առումով ուզում մեջ բերել, մեր օրհասական, մեր այսօրվա ժամանակակից մեր Արցախյան գոյապայքարից իմ համադասարանցի մեր սիրելի ու անմոռաց Մարգարիտայի օրինակն եմ ուզում բերել, մեր զոհված ազատամարտիկ կանանց եմ ուզում մեջ բերել, նորից գնամ դեպի անցյալի խորքը մեր փառանձեն թափողն եմ ուզում մեջ բերել, մեր Տիգրանուհուն, որ թեկուզ անցել են տարեր, բայց ըստ էս նաև այն ժամանակն է եղել որ հասական մեր երկրի համար, մեր ազգի համար, որ կարողացավ ազգասիրությունը, հայրենասիրությունը գերադասել ամեն ինչից, անձնական երջանկությունից։ Եվ մենք բոլորս այդպես պիտի ապրենք։ Ուսանելի պատմական օրինակները հայկանանց պետք է օրինակ լինեն բոլորիս համար։ Բոլորս ունեն գերակա խնդիր այսօր ամբողջ ժողովրդով ազգով, ամբողջ ազգով եւ ինչու չէ, որպես հայուհիներ իրավամբ անձնականը գերադասել միշտ ավելի քան մեծ խնդրի մեր գերակա խնդրին, մեր Արցախի պաշտպանությանը, մեր ազատ, անկախ Արցախի պաշտպանությանը, մեր հայրենիքի պաշտպանությանը, մեր հոգին նվիրենք մեր սահմանապահ տղաներին, մեր դիրքապահ տղաներին։ Մենք այսօր ունենք մեծ առաքելություն, որ գերակա է բոլոր բոլոր խնդիրներից։ Եվ ասենք, որ սահման պահող զինվորի դաստիարակն էլ հայուհին է։ Անպայման, եւ ինչ լավ կլինի, որ մեր բոլոր դաստիարակները այսօր ուսուցիչների ստվար մեծ բանակը 90%-ով, եթե չասեմ 95%-ով բաղկացած են հենց հայուհիներից, որոնք սերունդ են դաստիարակում։ Ես կասեի, փառք ու պատիվ մեր արժանավոր ուսուցիչներին, փառք ու պատիվ մեր արժանավոր մանկավարժներին, որ կարողանում են իրոք հայրենիքի նվիրյալ սերունդ դաստիարակել։ Ավանդական մի հարց մեր հանդեսի համար։ Երբ ասում ենք հայուհի, կնոջ ինչ տեսակ եք պատկերացնում ինչքան էլ գլոբալիզացիա ասենք, ինչքան էլ եվրոպական արժեքների հետևից գնալն ասենք, ինչքան էլ որ փորձենք նոր աշխարհի քաղաքակրթությանը հետևել, ինչքան էլ փորձենք նոր աշխարհի կարգ ու կանոնին, այսպես ասած, հետևել, այնուամենայնիվ իսկական հայու կերպարը միևնույնն է։ Ինչքան էլ ուզում ես միտքդ սևերել թե այս կողմ, թե այն կողմ, միևնույնն է։ Առանցքային նմնում է ընտանիքին նվիրված հայկնոջ կերպարը, օջախին նվիրված հայկնոջ կերպարը, խաղաղասեր, խաղաղություն բերող, հաշտություն բերող, թե ընտանիքին, թե շրջապատին, թե ընդհանրապես միջավայրին, խաղաղություն, հաշտարարություն, համերաշխություն, հանդուրժողականություն բերող հայհու կերպարը, թե ընտանիքում, թե հանրույթում, թե միջավայրում եւ ինչու՞ չէ հայուհու հպարտ կերպարը, խրոխտ կերպարը, ողջերեն կերպարը։ Ինչ է ընտանիքը ձեզ համար։ Իհարկե սրբության տաճար, անկախ ամեն ինչից կլինեն ընտանիքում տարաձայնություններ, անկախ ամեն ինչից կունենաս թեկուզ կողքինի թե թեկուզ մերձավորի թե տարաձայնություններ, մնալ հավատարիմ քո ընտանիքին, առավել եւս հայուհին մնալ հավատարիմ բոլոր բարագաներում ինչ որ տեղ գուցե նաև գաղափարների կամ ինչ որ տեղ անգամ արճակատումների պահերին ես կասեի այսպես պետք է մնալ ընտանիքին հավատարիմ ունեք ընտանիքը պահպանելու ոսկե օրենք երիտասարդ տարիներին երևի թե ամեն ինչ ավելի քան ինչ որտեղ զգացմունքներից են բխում, ինչ որտեղ վերաբերմունքի հարցում, ինչ որտեղ գուցե նաև անհանդուրժողականություն դրսևորես, բայց առավել քան հասուն տարիքում, այո, ընտանիքի պահպանման ոսկե բանալին կարող եմ ասել, հանդուրժողականությունը դիմացինին ընդունել այնպես, ինչպեսին որ կա, համերաշխվել բնության օրենքների հետ, երևի թե կարողանալ դժվար է, բայց ինչ որտեղ այո, կարողանալ դիմացինին ընդունել այնպեսին, ինչպեսին որ կա, անկախ ամեն ինչից, անկախ գաղափարական տարաձայնություններից, անկախ մտածողության տարբերությունից, անկախ դու ճիշտ ես դիմացինը սխալ համբերատարությունը, զիջելու ունակությունը, որտեղ ինչ որտեղ այնուամենայնիվ ինքնասիրությունը, եսական հպարտությունը լինում են դեպքեր, երբ հաղթում են քեզ, բայց կարծում եմ դժվար է, բայց ինչ որտեղ պետք է նաև դրան կողքի դնել ինտերհամարտ հարաբերություններում որն է ամենակարևորը եւ ինչն է այսօր պակասում ընդհանրապես կին տղամարդ հարաբերություններում անձնական կյանքից եւ ընդհանրապես կյանքի փորձը ինձ հուշում է ասել այս ամենից կարևոր զգացմունքը դա հարգանքն է Այսինքն, ինչպես գիտնականներն են ասում, սերը շատ կարճ ժամանակ է տևում, 3 տարի, չգիտեմ քանի ամիս։ Սերն էլ լավ երևի զգացմունք է, մեծ զգացմունք է իհարկե, սերը դա երջանկությունը, սերը դա ամեն ինչ է, բայց տարիների ընթացքում, ժամանակի ընթացքում միևնույնն է եկել եմ այն համոզման, որ ամենալավ շփումների հիմքում պետք է պարտադիր կերպով լինի հարգանքի զգացումը։ Եթե չեղավ հարգանքի զգացումը, կարծում եմ սերն էլ չի լինի, ոչ մի լավ բան չի լինի։ Իսկ ինչն է պակասում այսօր։ Ինչն է պակասում։ Մեր ընտանիքներին։ Երևի թե հենց ընտանեկան հարաբերություններում կարծում եմ դեռևս քաղաքակրթվելու բավականին շատ անելիք ունենք մենք։ Մեր տղամարդիկ ազնիվ են, առույգ են, լավ են, բայց ինչ որտեղ կցանկանայի որ մեր տղամարդիկ լինեին կնոջ ավելի քան գնահատող, ավելի քան հասկանող, մի տեսակ գուցեև ավանդույթ է, թե կարծես թե հայկինը պիտի ամեն ինչ անի, կարծես մեր տղամարդիկ շատ դեպքում մեզ տեսնում են նաև ֆիզիկական աշխատանքում, հոգևոր աշխատանքից բացի նաև կարծես ուզում են տեսնել կին անընդհատ գործի, անի, բանա, ավելի քան գնահատող լինեն կանանց կանանց քնքշությունը ի վերուստ նրանց որպես կինտրված էությունը։ Կարելի է հավասարության նշան դնել կին տղամարդ հարաբերություններում։ Եթե կա փոխհմբռնվածության կատարյալ դաշտը, այո։ Իհարկե գնահատենք մեր տղամարդկանց, նայենք նրանց, այսպես ասած, ակնածանքով, բայց նաև աշխատանքային իմ փորձը գիտեք ինձ ինչ է հուշում, որ կանանց մոտ պատասխանատվությունը ավելի քան բարձր է, ստանձնած գործի հանդեպ նվիրվածությունը երևի թե ավելի բարձր է, թող դա մարդիկ չնեղանան, բայց այդպես են մտածում, Ձեր փորձն ինչ է ցույց տալիս աշխատավայրում կամ ընտանիքում տղամարդուն հաճելի է իր կողքին ունենալ բարձր ինտելեկտ ունեցող խելացի կին եւ աշխատավայրում եւ տանը Իհարկե, երևի լավ է, հատկապես ընտանիքում ինձ թվում է դա իրենց ներսում շատ են գնահատում, արտակուստ ցույց չեն տալիս, ներսում շատ են գնահատում, բայց նաև կնոջ հեղնակության ավելի քան բարձրացումը շրջապատում կարող է ինչ-որտեղ նաև վախի զգացում առաջացնել, գուցե։ Չնայած գնահատում են, միևնույնն է նրանք ցանկանան, որ դու ընտանիքում լինես խոնար, համեստ, լսող, եւ իրենց հնազդան։ Իսկ աշխատավայրում աշխատավայրում Ցավոք սրտի մեր հանրույթներում, ուշչական հանրույթներում այսօր տղամարդեր չկա, քիչ են։ Մեր դպրոցում կոնկրետ ունենք երկու տղամարդ ֆիզիկայի ուսուցիչ երիտասարդ տղա է եւ շատ հարգարժան մեր Զենղեկը, ընկեր Սողոմոնյանը, շատ դաստիարակված, շատ օրինակելի բնավորության մի մարդ։ Իհարկե, նրանք գնահատում են Ձեր ամուսնու բնավորության ո՞ր գիծն եք ավելի շատ գնահատում կարևորը։ Ահա։ Երևի անմիջականությունը անկախ դրա դրսևորման ձևերից, բայց անմիջականությունը, ժողովրդասիրությունը, ավելի քան բարժությունը, որը նաև ինչ որտեղ խանգարում է։ Թե հնար լիներ նորից աշխարհ գալ, ինչ կփոխեիք ձեր կյանքում ճիշտ ասած մտորումների պահերին, ընկերների գործընկերների հետ շփումների պահերին միշտ արտահայտում եմ ասում, բայց ես կցանկանայի ինչ կլներ նորից ծնվեի, մի անգամ ծնվեի, գուցե եւ հաջողված իրավաբան կդառնայի, մի անգամ ծնվեի, գուցե եւ հաջողված կինոդերասան կդառնայի կամ երկչուի։ Այսպես գտնում եմ այնպիսի ոլորտներ, որտեղ երևի կկայանայի, անպայման կկայանայի ու ցավոք սրտի մահկանացու ենք, ցավոք սրտի երբ որ հնարավորությունը մեզ չդրվի, բայց հետադարձ հայաց ձգելով իմ անցած ճանապարհին։ Երևի թե ամենից կարևորը։ Կարելի է ասել, եւ ճիշտ է ընտրված, եւ ճիշտ եմ անցել։ Ճիշտ է ապրված եւ ճիշտ է ապրված։ Կյանքի որ հատվածը կուզենայիք վերադարձնել թե հնար լիներ։ Թե հնար լիներ։ Թերևս բնական օրենք է այս Հոբելյանի հետ չեմ ուզում համաձայնել եւ շատ հուզվում եմ, անկեղծ եմ ասում, բայց որ հատված կցանկանայի վերադարձնել կյանքի։ Երևի 40-ից 50 տարեկանը ավելի հասուն, ավելի 40-ից 50 իմաստնությամբ ապրած։ Այո, չգիտեմ ինչպես անցան այս տարիները։ Մարդիկ ասում են կարծես մի օր են ապրել հետ նայելուց, ես կասեի, երևի թե նույնիսկ անգամ կեսօր չկար այդ անցած ճանապարհը։ Թե հնար լիներ ինչ որ բան փոխել, արմատախիլ անել մեր ազգային մտածելակերպում, որը կլիներ դա։ Ա, թե հնար լիներ վերջ տանք հատվածական մտածողությանը Արցախցի Հայաստանցի այո այո այո այդ հատվածական մտածողությանը վերջ տանք ամենից կարևորը ես դա եմ գտնում եւ ավելի քան համախմբված լինենք ինչքան հնարավոր է երկրորդական դիտենք բոլոր նյութական, սոցիալական, ինչքան հնարավոր է։ Հնարավորության սահմաններում սոցիալական, նյութական, թեկուզ ընտանեկան բոլոր խնդիրները ինչ որտեղ դասենք երկրորդականի շարքում եւ և ավելի նվիրվենք մեր երկրին, դժվարությամ, ծանրությամ, զրկանքների գնով լավ գիտակցենք, որ մենք ապրում ենք ամենից երանելի ժամանակներում, թեկուզ զոհերի գնով, բայց մենք Արցախ ենք փրկել։ Մենք հաղթանակ ենք բերել ազգային զրկանքների, հայրենիք ենք ազատագրել։ Մենք դա գնահատենք։ Եվ 88 թվականի մասին հիշելով, հետ նայելով, իրոք մենք ամենից երանելի սերունդներից մեկն ենք որ տեսանք հաղթանակ, որ կերտեցինք հաղթանակ, որ դա եղավ հենց մեր ներկայությամբ, մեր մասնակցությամբ։ Գնահատենք այս ձեռք բերած արժեքները, խոնարհվենք, լինենք այդ արժեքների պահպանության ու պահպանման խոնարհծառաները։ Կյանքում երբևէ լսած ամենաբանական խորհուրդը։ Ամենից բանական խորհուրդը, որ այսօր ես տալիս եմ ուրիշներին։ Գուցե ժամանակին ինչ որտեղ ես էլ թույլ են տվել, ասենք, ժամանակավորեցություն, խոսքի մեջ, գործի մեջ չէի կարող ասել, գուցե նաև գործի մեջ։ Ամենից կարևոր խորհուրդը բանական հանդուրժողականություն, համբերատարություն, անշահախնդրություն։ Երբեք ողարու չլինել, երբեք դիմացինի հանդեպ ինչքան էլ դու ճիշտ լինես, ինքը սխալ, համոզված ես անգամ, որ ինքը սխալ է, դու ճիշտ, միևնույնն է, շփումներում մի դրսևորիր անձնական վերաբերմունք, առավել եւս գործընկերային շփումներում երբեք չանձնավորել եւ անշահախնդրորեն վերաբերել բոլոր քո դիմացիներին, աշխատել հավասար աչքով նայել եւ քո վերաբերմունքը կերտել ինչքան հնարավոր է արդարամտության հողի վրա։ Տիկին Լաուրա, դուք նաև սկեսուր եք, Հետաքրքիր է իմանալ ինչպես է ձեզ հաջողվում ներդաշնակությունը պահպանել հարս կեսուր հարաբերություններում։ Ինչն է ամենակարևորը։ Նախ ուզում եմ անպայման շեշտել, ասել, որ հարցներս երկուսն էլ իրոք լավ աղջիկներ են դաստիարակված, լավ, խելացի, ժամանակակից մտածողությամբ, ինչու՞ չէ նաև ավանդական, այսպես ասած, մտածումները պահպանող աղջիկներ են, բայց նաև անկեղծ ասեմ, որ սկեսրոջ համար դժվար է ներդաշնակությունը պահպանելը, բայց ասեմ, մեզանից էլ շատ բան է գալիս, որ կարողանանք Աղամանն է պահում աղը։ Այո, այո, երևի տան մեծերից։ Ինքան պահեր են լինում, որ կարող ես, չգիտեմ, մի փոքրիկ բանից ինչ որ մի խնդիր ստեղծել, վեճ ստեղծել, տարաձայնություն ուզում ստեղծել, տան մեծերից շատ բան է կախված, շատ-շատ բան։ Ես կրկնում եմ հարցներս շատ լավ աղջիկներին, բայց միևնույնն է, ընտանիք է, միևնույնն է, հարաբերություններ են, միևնույնն է, բնության մեջ գործում է բացասման բացասման օրենք, ինչքան էլ մենք փորձենք ասենք մենք ժամանակակից ենք, մենք ճիշտ ենք եւ այլը, բայց նաեւ յուրովի իրենք էլ են ճիշտ, դիմացինն էլ է ճիշտ, ժամանակակիցն էլ է ճիշտ, ժամանակակից մտածողությամբ իրենք էլ են ճիշտ։ Ասեմ դիվանագիտություն, չէ՞ ոչ թե այսպես ասեմ, անկեղծ մաքուր դիվանագիտություն է հարկավոր այդ հարցերում։ Ոչ թե այսպես իրոք դիվանագիտություն բարի, այն դիվանագիտություն բարի բացակա։ Մտածեմ մի բան, դա չէ, չէ, չէ։ Անկեղծ վերաբերմունք, ելի պարզություն, անպայման ես պարզությունը կմտցնեի այդ դիվանագիտության առաջին կետերի մեջ։ Եվ ճիշտ վերաբերմունք, անկամ եթե ինչ որ միտեղ ասելիք ունես կամ փոքրինչ անգամ սրտնեղությունն ես կարելի է դա հանգիստ բարձրաձայն ասել, իրար հասկանալ, ապրել այդ պահի երջանկությունը, եւ առաջացնել։ Սովորաբար տարաձայնությունները լինում են հարս կեսուրների միջև, նաեւ թորնիկների դաստիարակության, երեխաների դաստիարակության հարցում։ Մեծերը միշտ մի քիչ ավելի լիբերալ են, թե արդեն իրենց իմաստնությունը։ Այո, այդպես էլ կա։ Ես էլ հաստատում եմ այո, որ այդպես կա։ Այս դեպքերում ինչպես եք փորձում ձեր հարցին ձեր ապրած տարիների փորձը փոխանցել, որ պետք չէ ասենք երեխայի վրա ձայն բարձրացնել, պետք չէ նրան ասենք նույնիսկ ֆիզիկական, որ ված կամ ճիշտ է, ճիշտ է, դա երևի բոլոր ընտանիքներում կա եւ անկեղծ ասեմ այո, մեր մոտ է հարցք այսօր հարաբերությունները, այո, սրտից շատ ցավ եմ զգում, երբ բարձրաձայն, ոնց կարելի է 1.5 տարեկան երեխային բարձրաձայն դիտողություն անել։ Մենք էլ երևի 30 տարիներին այդպեսին էինք։ Դրա համար էլ ասում եմ տարիների ձեր փորձը, ձեր իմաստությունը։ Այո, ես հանգիստ կներկայացնեմ իմ տեսակետը, հանգիստ կներկայացնեմ։ Գուցե եւ մի անգամ ընդունվի, գուցե եւ մի անգամ դժվար կընդունվի, բայց աշխատում եմ հանգիստ ներկայացնել ներկայացնել։ Պատահում է նաև, չեմ թաքցնում, վիրավորվում եմ, կարող է անցնեմ մյուս սենյակ ուղղակի չտեսնելու համար, որ երեխային ջղայնանում է։ Շատ դեպքում անհոգի են ջղայնանում, շատ դեպքում նաև անտեղի, այո, վայ, ասում եմ Արմինե ջան, ախր դերևս նա շատ փոքր է, ոնց հա պիտի հասկանա, ոնց պիտի հասկանա։ Կրկնում եմ, գուցե մենք էլ այդպեսին էինք երիտասարդ։ Անշուշտ տարիքում <laughs> երևի։ Անշուշտ է։ Այո, բայց միևնույն է, սրտի ցավ է պատճառում, որ անտեղի կամ ոչարկի բարձրեն դիտողը առավել եւս որ փորձեն չգիտեմ փոքրիկ հարվածիկ էլ հասցնել բայց աշխատում եմ արտահայտվել տակտով արտահայտվել նրբանկատորեն, որ կարողանանք ներսում ոչինչ չփահել, դա շատ կարևոր է։ Երբ ներսում ինչ-որ նեգատիվ կամ ինչ-որ էմոցիա զգացում պահում ես, դա կարող է կուտակվել, պետք չէ ներսում պահել, ասելու անցնել, ասելու անցնել։ Ու հետո գիտեք, երբ ասում ես ու այդ պահը իրար հասկանում ես, դա իրոք երջանիկ ակնթարթ է։ Ասում ես ինչ լավ է, կամ լինում են դեպքեր, ասում ես, չէ, ինչու էսպես, էսպես, բայց համբերում ես, չես ասում։ Հետո մտածում ես, շատ փոքր ժամանակ անց մտածում ես, ասում ես, ինչ լավ է այս բանը, ես չասացի։ Բացական էմոցիաներով ասենք, լսված պահը մնացանցյալում։ Մնացանցյալում իր տեղը զիջեց ավելի պայծառ պահերի։ Ինչքան էլ չլինի ընտանիք է միշտ հնարավոր չէ որ տարբեր մարդիկ նույն հարցի շուրջ նույն ձևով մտածեն, անշուշտ տարաձայնություններ լինում են, կարող են երիտասարդներն ինչ որ բան անել, որ ձեր սրտով չլինի, ասենք կոնկրետ հարցի պարագայում։ Դուք հենց հարցին եք ասում, այդ դիտողությունն ասեմ, թե անկեղծ խոսքի տեսքով զրույց ասեմ, թե փորձում եք ձեր տղայի միջոցով դա անել ոչ մի դեպքում տղային անկամ եթե զգում ես հարսը փոքրինչ թերացում կամ ինչ որ մի բան թույլ է տվել որ քո սրտով չէ ասեք հարսներին տակտով ասեք, նրբանկատորեն ասեք, եթե նա ունենա մարդկային իր շնորհը եւ դաստիարակության մակարդակ անպայման կհասկանա։ Մեր պարագայում այդպես է։ Կարող են լինել անգամ այնպիսի դեպքեր, որ կարող է քո տղան նկատի, որ այդ պահաբացական էր քո նկատմամբ, բայց դու թակարակը ներկայացնես, որ չէ, դա կատակ է, դա այդպես չէ։ Երբեք, կարծում եմ, երբեք տղաներին փոքրին չական ոչինչ չպետք է ասել, եթե քո եւ հասիկ միջև ինչ որ փոքրինչ տարաձայնության կա։ Տղաներն են ընտրել, թե դուք եք ընտրել։ Տղաներն են ընտրել։ Լավ, աղջիկներ են, շնորհքով աղջիկներ են, փարքաստո միմյանց հասկացող եւ հարցներն են իրար հասկանում եւ Երևի թե ես հասներին, իրենք էլ ինձ։ Սովորաբար ասում են տղաները կյանքի ընկեր ընտրելիս ուղեցույց են ունենում իրենց մորը։ Կան նման բան, ասեք ընդհանրություն տեսնում եք ձեր եւ ձեր արծների միջև բնավորության գծերի։ Որոշ չափով գուցե, գուցե որոշ չափով կան, այո։ Ինչ խորհուրդ կտայիք երիտասարդ հայուհիներին։ Մեր երիտասարդ հայուհիներին ես խորհուրդ կտայի, ինչքան հնարավոր է գնալ ողջախոհության ճանապարհով միշտ հետևել բանականությանը ընտանիքում, լինել հանդուրժող, լինել զիջող, աշխատանքային հանրություններում, կոլեկտիվներում լինել ստեղծագործող աշխատողներ, չլինել պարզապես հրահանգների կատարող, քո սեփականը ստեղծիր, քո սեփական ձեռագիրը կերտիր, Մեր հայրեները շատ դեպքում անգամ ծնողներին, աշխատողներին, մեր կանանց մայրերին, երիտասարդներին հարցնում եմ, քանի երեխա ունեք։ Երբ նրանք պատասխանում են 3, առավել եւս 4-5 հպարտությամբ եմ լցում եւ հրախուսում եմ թեկուս խոսքով կեցես ասում եմ ինչ լավ մայր ես դու ինչ լավ մայր ես որ 4 երեխա ունես ոչ միայն լավ մայր ես նաև շատ լավ մարդ ես ես նաև այդ տեսանկյունից եմ գնահատում բազմազավակությունը խնդիր որիզուցում մեզ շատ-շատ է անհրաժեշտ։ Իհարկե, նաև գնահատենք բազմազավակ ընտանիքներին, նաև կարողանանք աջակցել, սատարել, պահել, պաշտպանել։ Երկու երեխաներով կարծում եմ ընտանիքը այո շատ աղքատ է, մեր ազգային խնդիրների լուծման ճանապարհին պետություններ պետք է խրախուսի, մենք էլ պետք է խրախուսենք, եւ պետք է եւ ջատագով լինենք, եւ սատարկագնով լինենք, եւ ժողովրդագրական ազգային խնդիր լուծող մեծ հարց է բազմազավակ ընտանիքների արկայություն։ Շատ շնորհակալություն հետաքրքիր եւ հաճելի զրույցի համար։ Մաղթում ենք ձեզ երկար տարիների երջանիկ ու առողջ կյանք։ Թող ձեր ուղին միշտ կանաչ լինի, թող ստեղծագործական հաջողությունները միշտ ուղեկցեն ձեզ։ Ամենայն բարիք ձեզ։ Շնորհակալություն։ Ավարտվեց հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը մեր հյուրներ Ստեփանակերտի համար երկու դպրոցի տնորեն Լաուրա Մարտիրոսյանը